the girls are sweet to me. Need you with my alas, isan. Bidea hartzen dudan Dantza beti izan da. Baina bai, ba, artistikoki edo bai. Baina izan bai, Kultur bai, Euskal Irratietan Dumitru errumanierra da izenez eta jatorriz bere kalterako noski errumanierra izatea eta lapurra izatea bat egiten dituen gizarte honetan. Ahatik semearentzat inguru hobeago bat naizuelako ekarri zuen ona Kosmin Petresku soinu joleak Danubio bazterreko sorterria utzita. Badira urte batzuk Dumitru euskalduna dela hitzez eta bizitzez. Lagunek maite dute, olatzek bereziki eta une batez denak direla Dumitru erabakiko dute. Bai, Koldo Izagirre idazlearen azken liburuaz mintzatuko gara gaur gure kulturatal honetan. Metxa esaten dioten agirretar baten ibili errenak ipuin bilduma, Fernandoren eriotza mezketarra edo hortzak galtzen zituen kantaria liburuen egileak, gazte literaturan beste novela bat argitara eman baitu. Orain gontan, gaur egungo gizartea inspirazio iturri, amabi urtetik gorako irakurlei begira jarri zaigularik idaztea. KULTUR ALEA Koldo, izagirrek aixo egunon. Egunon. Dumitru lana, plazaratu berri duzu erein argitaletxearekin, eta aste honetan, eh, aurkeztu duzu mm, liburu adonostian, eta liburu ontaz mintzatuko gara, eh, aurkezpen txiki bat eginen dugu zurekin, baina lehenik eta behin gazte literaturaren inguruan irakurketa batean duzu, eh, liburua aurkeztu aintzin, interesgarria, esan duzuna, Zuk esaten baituzu gazte literatura ematen zaion balioa utxaren urrengoa dela. Bai, hala da. E, azaltzen da publikatu dela halako liburua. Askotan liburuari buruz prentsan edo azaltzen dena liburuaren kontrazalean dagoen testua da besteri, beste barik, beste, besteri gabe. Eta e, beraz ez dago e, lekurik ere aldizkarietan, egunkarietan e, kritika zabalago bat e, egiteko oroar. Oroar ala, ala gertatzen da. Eta gero beste e, erakunde batzuetan eta ba, ez du behar adinako garrantzirik. Ez du hartzen behar adinako garrantzia, behar lukeen garrantzia zaila, zaila du e, bere lekua aurkitzen. Borroka hundia eraman, berda, eta aldi berean eh, diozu eh, gaur egungo gazteak ez ditugula laguntzen irakurketan eta hori oso importanta dela, ez? Eh, gazte literatura sustatzea, ulertaraztea, laguntza hori ematea e, literatur mundu hontan sartzeko eta literatur zaletasuna ere bultzatzeko. Bai, bai, eta horren e, adibidea da, ba, e, haunitzetan, irakurle, irakurlen artera, ikasleen artera, idazlea bera e, eramaten dutela. E, ondo da hori, baina asko ere hobeagoa da e, liburua, testua, aztertzea bertan, e, eta, bueno, tresna horiek eman behar zaizkio irakasleari er, ere. Astia ere bai, hemen sekulako mm, denbora hartzen du ega gainditu beharreko horrek, ez da? E, izkuntzaren e, mehatxu hori daukagu buru gainean, nik uste dut kalte egiten duela. E, eta ez dugu denborarik ba, e, liburuak e, gozatzeko, eta hori da importanteena Euskaldun kultuak sortzeko. Ez ega gainditzea ez da oso importantea Euskaldun kultua izateko. atera herri duzun liburu azmintzatuko gara, Dumitru du izena, Dumitru e, protagonistetako baten eh, izena dugularik, errumaniar gazte baten eh, izena delarik. Bai, ala da, eta errumaniarra denez, ba, e, errudun e, ideala da, gaiztoa da, eta beraz, zer nahi leporatzen alzaio e, hori da e, gazte honen patua eh, behar zen behar ez zuen e, tenorean eta tokian azaldu dela lasterka eta zamarra beltz batekin eta beraz susmagarria da eta e, atzaparrek <laughs> heltzen diote eta hor, hor, horrek provokatzen du novela. Nola baita liburuan, e, eh, elduen arazoez interesatzen hasten diren bi gaztez, mintzo zara? E, bai, eh, esate baterako, ba, e, hor beste personai batek, e, neska batek, ez du inoiz e, burutik pasa bere amak ze arazoak eduki ditzaken bere lantegian eta alako batean bat batez ba, deskubritzen du e, e, arazoak dituela eta gai dela arazo horiei aurre egiteko, buru, buru egiteko. Eta horrek e, aldarazten dio amarekiko zeukan e, e, ikuspundua. E, e, benetan e, e, ama bat dauka. Eta horrela arazoen bitartez evoluzionatzen du e, gazteen e, ikuspunduak baita helduenak ere e, e, e gazteen e, arazoak e, ikusitakoan. E, uste dut, hori da novelan islatu nahi izan dudana. Arazo sozialak eta pertsonalak. Bai, bai, aldi bere, bai, bai, bai, Eta aldi berean ere, belaunaldien arteko elkar ulertze hortan ere, e, ba, hartu nahi izan duzu? Bueno, ez, ez, alako puntu batzuk ageri dira, kontuan, e, eduki behar dugu novela laburra dela eta bueno, ezin dela gauzak sakon, e, gauzak ezin direla oso sakon azaldu, ere, baina bai, badago lako iradokizunen bat hor barana bai. Errealitatetik ateratako fikziozko lan bada? Bai, hori esan dut aurkezpenean eta eh, zuzena dela uste dut nik e, nire fikzioa errealitate hori antolatzean egin dut. Eh, antolada, nire gizara antolatu dut errealitate hori eta e, uniberso eman dezagun lotu bat edo koherente bat sortu dut e, fragmentazio horretatik. Hori, hori izan danik fikziotik erantzi dio dana gainerako guztia oso erreala da eta e, aldizkarietatik eta noiz nahi jasotzen dugun informazioa da. Bai. Zuzena eta gordina. Bai, ala ala, ala behar du gaztentzako gainera zuzena eta gordina apainkeriari gabe maite dute hori, maite dute. Bagai asko kituz, Dumitru e, liburua plazaratu berri duzu eta dagoeneko salmentan dugun ezkoldo ez dakit zerbait gehiago gaineratu nahiko zenuken liburuaren arira. Ez, mil esker handi bat zuri, e, eh, egiten dio e, eh, publizitatea. Mil esker. Tur Alea Urbil zaitezte ez dezut Ipuin bat kontatu dizuet Orain dela Mi jakata, mi urte Bantzerki obra batean jarriko dugu oraingo hontan gure begira da, e, larumatuntan Amaia Kulturzentroan Irunen A Teatral konpainiak zutondoan izeneko obra baitu taularatuko. Honen inguruko argibide guztiak bilduko ditu orain, e, itxaso eta Iñaki Maior baititugu telefonoren bestaldean. Kaixo egunon? Kaixo Unon, Bai. Zer Zer modu zabiltzate? ondo. <laughs> ondo, bai. Irrikitan, irrikitan. Antzerki egiteko. Ibilbide luze egin duze sutondoan lanarekin? E, bai, ba, ziginen, iaz, bizkaia gipuzkoa eta arabatik bizkat. E, aurten Nafarroan ere azigara zartzen, eta nuski e, badaukagu buruan ere iparralderan e, mugitzea ere. Iparralderan ze... Hemen digutxira, Hori espero momentuz eh, egia da Nafarroan eh, gaudela pizka zentraturik, baina epe labur batean espero dugu iparralderantzaren mugitzen astea. Oraindik e, kontaktuak eta ez ditugu e, bat batuta edo baina bueno, hasiko gara topatzen edo bueno, jartzeko eurekin harremanetan eta bueno, ba e, bantzokiak eta lekuak topatzen hasteko. Ba esperoan egongo gara dena dela oraingoan esan dugu irunen izango zaretela larun batuntan amaia kultur zentroan eskeniko baituzue zuen obra. Esan dut antzerkia baina naratago ere badua ez. Disziplina askon, askon baititu baitituzue ba iru eta behatzi urte bitarteko aurre izuzendutako lanuntan. E, eh, bai, ba, itzalan antzerki itzalan eta e, bueno, ba, bertan sartu ditugu, ba, e, abestiak, e, txontxongiloak, e, bueno, kolore pilo bat, e, investigazio prozesu bat egin dugu, e, bueno, ba, e, hau ikuskizun hau lortzeko, eta, bueno, ba, e, nahiko... Nahi, txokun galditu da, oh, pinta galditu da. Bai. <laughs> Gustora gabe, oso gustora. Euskal mitologiari buruzko ikuskizun badugu. Eh, bai, e, eh, iru, iru eskot eh, kontatzen ditugu, e, itxaletan, kontatuta, eta, bueno, ba... Bai, bertan pertsonaia mitologikoak agertzen dira, bai, galzagorriak, lamiak, e, gentilak, eta, bueno, pixka danetik. Eta esango gu jolas berezi bat ere egiten duzuela itzalekin, ez? Ikusgarri tasun hori ere lortu duzuela. E, bai, saiatu gara efektu bereziak lortzen, berez e, ipuinak, berez e, bueno, imaginetan ikusi alezateko, ba, efektu batzuk lortu behar izan ditugu, eta hor pizkat, investigazio tekniko bat ere egin behar izan dugu, ba, ba bueno, tamainak eta dimentsuak eta lan zaintzeko, ba, bueno, berez ikusgarri izateko, eta ikusteko politia, eta ipuinak ere izaletan ulertzeko. E, esan dut azpapen batean, hiru behatzi urte bitarteko txikenei begira dela, e, zer esan ez familia osoari ere airekia zaretela, baina hiru urtetik gorako txikien eta zari garenean e, molde berezi batez e, prestatu behar dira ikusgarriak? E, berez, egin duguna da formatu nahiko, bueno, e, laburtu baten berrogeita goz minutu irautzen ditu, berez ez da oso luzea, ba, berez umeak bertan gustora egoteko, eta bueno, berez, e, ba, bueno, oso luzez egin egin dadin, egia ezan, bueno, normalan ez dugu arazo, lako arazorik euki, normalan ezan diguten nahiko azkarra maitu dela, baina, bueno, batez ere, bat txikia honetan pentsatzen, ba, pentsatu dugu hobeto dela laburtsua izatea, eta, bueno, gero berez nahiko ikusgarria da, orduan, e, bai txikienak eta horokurren eukin ditugu numen gantik, ikusi izan da, ba, bueno, ondo jarraitzen dituztela la historioak, eta berez nahiko era ikusgarri batean kontatzen dira, beraz, ba, adi ikuste, adi dira, eta eta gustora. Mhm. ba, normalean problemaek eh, problema ez dugu, eh, ki, Osa, batxutan, e, eh, iru eta beratxe urtetateko e, jendientzako dago pre, pentsatuta, e, baina baita e, guak etorri dira eta oso, oso ondo jarraitu ...te, Igual apur bate batzutan beldurra edo pasatu dute, baina gero azkenean eh, bere gurasoekin eta hitz egiten oso ondo pasatu dutela esan digute orduan, e, bueno, ba, guretzako be hori e, ba, postasuna da. E. Ba, hor zaituzte gula, itxasotainaki aprobetsatuko dugu, e, ba, zuen konpainaz mintzatzeko, e, A teatral, e, antzerki taletik zatuzte, zenurako lanak egiten dituzue? Bueno, ba, e, danetareiko, azkenean, e, gu investigatzen dugu e, ate, e, eh, ateatralen, ba, bueno, e, investigazio prozesuak eta e, guztoko ditugu, eta, bueno, ba, unharte, ba, e, urte gabiltze elkarrekin, eta, e, ba, bai, ditugu... Zaiatu gara gauza berriak egiten, eta publiko ezberdin jentzako, gauza berriak lortzeko, eta... Bueno, egia esan, e, egin ditugu gauza oso ezberdinak, ibili la casa de Bernarda Alba adibidez egiten, eta orain zutondan ekin gabiltza, beraz, ganaiko ba, gauza ezberdinak probatzen, eta, bueno, era berean, gero, e, barne aldean, eta entzaiuetan eta, ba, gauza investigazio aldetik inakik esaten zuenez, ba, gauza berriak bilatzen, eta, eta bueno, ba, influenzia ezberdinekin lanean. Mm Ba, orain gontan eh, behin zuen itzorduarekin geratzen gara irunen, amaia kulturzentroan izango baizarete atxaldeko bostetan. Ba, itxaso teinaki esker mila gure telefono hartu izan da? Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, Horren ondorioz, beti arrantza ona izan zuen. Horren ondorioz, beti arrantza ona izan zuen horretan, Idoa nahi bizi ziren. Bat, bi eta eta ala ala ez bazan, zartadila, ala Kultur alea. Eta musika egintzatik da torkigun azken berri batekin geratuko gara orain eh, Gaur eguerditan aurkeztu behar baitu, e, esian taldeak bere azken dana. Egalak astinduz esan azitzuli zaizkigu, beraien zigarren diska dutelarik onakoa, eta lako kantuak aurkitu izango dituzue, beraien lan berrian. Ez etxi izeneko aurrerapen singela duzue onako alferrik Baina bizirik da ez esan Ez pentsatu horregatik Ezkutatuko nahi Bauntar arte iritsi gara gaurkoan entzule. Nire besterik ez. Nahi duzun arte, aio. Zaidazun isiltasun nahi zinetan Aztu nuen bihotz Naizena oroitarazten zidana Esai segida zu berriz izanintzen umeaz amesten zuen ari beldurrik etzionaz maitatu abesten begiak itzaltzear naizenaz bizitza gupida gabe honetan zarerik ez dago errutinetan babesten naiz baina zen naiz, mire baitan.